Eta beti bai koronavirusen osukar horren jaginak aipaditzagun, behaz ikusten dugu hem, hainbat enpresa zerratu gela do aktivitateak mantxotuk gutienetik, eta hortako behaz eskualdeak lagungo bat, do lagungo bat beno hau karten baitutu, horren berri ardezagun, be justoki horren eh, ordezka edo haite txidugun aniezen temarriek ilan, egun hon? Baita azuri ere. Eta ordin bai, eh, bestiak beste sos lagungo baten bidez parte hartzen du eskualdiak behaz, akitania eskualdiak. Bai, hori da. Eh, nola erran, enpresa txipien eh, eta ertainekoen aldeko fondo estrategiko bat sortu du behaz egiten berriak eta behaz eskolde kontseiluak. Hala. Eh, hori beraz e, dedikatuko da e, berreunta berreita mar mila euro eta milioi bat euro arteko afera xifrea egiten duten Eh, enpresari. Edo behintzat hori dira lehentasunez e, eta lagunduak izanen. Bon, horrek ez du eran nahi eh, kasuen eta eh, galtzen arabera, enpresa ondia guak ere bazter utziak izanen direla. Uh, eh, uh, mutatuko diren dozierren arabera, eta ere uh, ekonomia zerbitzuen uh, azterketa teknikoaren arabera, kasuan kasuko erabakiko dira diru laguntza horiek. Eh, orotarat, eh, laguntza ekonomiko fondo hori, beraz, eh, berreita mar milioikoa izain da, eh, izain da, eh, gutxi goa eh, baratuko direnak, eh, amezake, hiru, hiru lehoen agusietan edo. Bos milioiko euro, euroak joanen dira, beraz, eh, kultura, tirola eta ekonomia sozial eta elkeaztidea sairetan ari diren elkarte Bai, hori langile eh, bat bali madie, elkartek. Bai, hori da. Hori da. E, gero, bigarren parte batean, ogoi, mila, ogoi milioi euroko mailegu edo oso aintzinatzeak onartuko dira e, eh, eurotik interesarekin. E, pedaburrean, zailtasunak ezagutuko dituzten en, enpresen diru altxora edo trezorri delakoa e, segutatzeko eh, erran behar dut eh, bigarren zatiuntan, eh, eskualde kontseiluak, eh, enbestizamendurako banku publikoaren edo BPI delakoaren laguntza okaren duela. Bon, horretu aziz, eh, laburki, eh, banku publiko hori, 2003. 2008an sotu zela, eh, François Hollande, orduko frantziako lehenakariak. Eta azken, eh, azken ogoi milioi euroak, Eh, gutxi gura bera joanen dira uh, aipatu lehen uh, bi sail horietan uh, norbait sartuko ez diren enpresa edo sozietate heli. Uh, dibidez uh, agroalimentario saila, uh, baitan baita ere laborantza sailan, eta hemen bereziki begirunea uh, atxikiko dugu, uh, salbenta zuzena, saidan ari diren eragile guzieri, baratze gintzan, uh, ari direnei ere, baitakigu uh, eh, askiuntza, eh, eragile mota horiek ez direla baita ezpada uh, bankoen sosprestatze lehen dasunetan uh, sartzen. Hatik erranduk behaz dosieren gainen zela behaz nula egin dosieren eskuatzeko eta betatzeko do? Bai, beraz pratikan. Uh, dut dispositibo hori gauzatzeko, uh, bon, boskatu egin behar dugula, uh, plenario edo zoko batean, E, bon, egoera sanitarioak ez oizkoak, ez dauk hori posible egiten. E, ikusiz, e, martxoko eta pila undarreko plenoak e, ez estatuak izan, izan dira janik. Ondorioz, beraz, erabaki dugu, e, apilaren seian, komisione permanente berezi batean, dispositibo hori e, ontzat emaitea e, boska elektroniko bidez. Hori alde batetik, e, asteuntan berean, Eh, jadanik, uh, akitanea berria ere mugo eh, plataforma virtual bat, edo zaintza zelula bat ere martxan emanen eh, da, industria eta komerzio gamberekin batera, eta lotuz ere ekonomia eta kultura arloko haimatera gire. Eta plataforma, plataforma oktarat bi moldeetan ubiltzen alko da, lehenik telefonoz, Beraz, zero bost, uh, berreita amazazpi, bi aldiz, berita bost, uh, lato eta sortzirat, zero bost, bost zazpi, bost zazpi, bost, bost, sortzi, sortzirat, deituz, hori beraz, astelenetik uh, eh, ostialerat, uh, eh, beraz, goizeko arte, eta atxoldeko biak, eta bostak artean. Edo ere, plataforma horretaratu biltzako da email mail bitartez. Helbide emanen jau, eh? Entreprise COVID-himietzu Emanen jau, ngeo, eh? Bai. Ba, Aipatu duke, eh? batzorde psikologiko bat bai muntatu izatekila enpresa bientako, hoiduk bai. bereziki beita eh, galtz, galtzekua ez, hor, ez jakin zen aurri hartuik den, ozer egiten ahalden edo... Bai hori da, lehen eh, urbiltze bat itaike, hor uh, jartzeko ere uh, lakuntza pratikoa eta psikologikoa emaiteko, eta entzumena adirazteko hor eh, eh, eskatzen duten egin. Hala, eta nahiz eta ez langileik uken, behaz, zien enpresa balin baduzie, e, behaz, horra deitzen alduzie, zientako ebali. Beldurri gabe, eta beldurri, beldurri gabe egin beharko da. Hala baz, oai arte lan mundia diagioa ipatu, e, ikaselen aldetik ebai, plataforma bat eta plataforma antolatuik da? Bai, bai, alabainan, jakinez eh, eskolak, kolegio eta lizuak estiak direla, eskualde kontsiluko eskuntza zailak eh, erabaki du ikasleen etxeko lan eta ikasketa plataforma bat sortzea, hainbat eh, ikasgaietan eh, nore jan laguntza ikartzeko, izan adina dibidez eh, frantzesa, matematika, fisikoa, eta ziru eskuntza behaz inglesa, eta alemania. Hala. Eta hor, hor berdin eh, bada telefonzen maki bat, deitu behar dena eta behaz plataforma horta, behaz erantzuna eta laguntza ekarriko dute, e, nola egan, master sailan diren ikasle batzuek, behaz ikasle horiek, eh, hainbat eh, universitateko lendakariek eta rektoreek eh, dituzte hautatu, eta denak eh, irakasle gaiak dira. Behaz, e, plataforma horta deitzen alda, behaz, atxalde guziz, eh, hemen ikaste, behaz, eh, asteuntatik e, funtzionatzen du, ez atxalde guziez, eh, atxaldeko bietatik, eh, asteriko sortietarat. Eta bestalde behaz, jabilten baita krisiak edo jabilten diabe haintzinatzeko, saitzu maitetan pu, e, hik hialdetik zer jakaspen ekarten deik eh, egoera huneka? Ba, egia da, uste dut, uh, holako krisietarik behar direla aterabide batzu edo bederen galdera batzu pausatu, uh, eta ez bakerik eh, ni autetxi gisa, uh, gisa ni erritarra naiz ere, eta agian erritarrek ere uh, galdera batzu egiten dituzte, uh, bai, iakaspen batzu bederen ateratu, uh, edo behar lukitela bederen uh, kese hortarik ateratzeko. Autetxi giren heinean, oino gehiago erradezake, uh, bon, politika publikoak uh, doleran, ahalik eta efikazenak, eta erritarren egunerokoa hobetzeko gira, izango da hautatuak, eta, bon, horrek, uh, dola eran bat emaiten dauku. Eh, dudarik, uh, dudarik ez da, e, eh, refleksio estrategiko batzu ere bultzatu beharko liteizkela. Adibidez, ekonomia mota baten uh, berlokalizatze edo bertokidatzea diburuz, Uh, bo, ara, etxen posible bat emaiteko, nola erran, zentzuzko uh, OTDA, adibidez, medikuntzan edo hartatzen munduan, erabiltzen diren e, maska gel hidroalkoliko, eman ezagun eskularru edo oial izinikoen e, eh, erunetik laten oia eh, fabrikatuak, eta erosi beharra txinan edo indian, ara, erunetik laten oia. adibidez, ez otedea ere frantzen estadoan, agun argunt berriz ikusi behar osasun arlo guzia. noiz arte, e, e, e, e, e, e, ezagiko da e, eh, ipako edo, edo gisa. Adibidez, Alemanian, adibidez, eh, larogoi milioiko populakuntza bada, Frantzian gutxi gora bera, e, eh, 26 milionikoa, alta, Alemanian, Frantzian baino bi aldiz gehiago ospitale publiko, e, urgentzia eta reanimazio zentro badira, egun, bi aldiz gehiago. adibidez, bi esenplu hor. Mhm. Eta doiduia urrentzeko, aste atxarrian diagio diagibaz goberniak agintu zila obra publikoak be arra behar zila. E, jakitez behaz hein bat neurri hartiat dila sugar horrei hoi dela eta behaz enpresen ordezkai eta ikekazik horro behaz ez zutian akort. Um, Badakiat, eh, Akitania berriak behaz ez parte hartzen dila. Mo behaz ez da ez da baidan otrenkatuik, hain da pu? Bai, haintzien zen da, beran, eh, ez dut gai hori buruz sobera, bera uh, eh, haintzien nahi. <laughs> ez adostasun batzu bat direlako hor, eh, hainbat uh, artean, beraz, moldeari eta helburu hori buruz. Beraz, nik gaur egun nahi makerik hor, uh, una egun adostuak aipatu, eta jadanik behaz martxan direnak eta agian efikezak izanen diren neurriak gutaldetik. Ederki, ebearen eh, eskerik hanitz eta segeintzinaren. Bai, eskerik